Ezaburi ya makumi gatano na ibiri Ruhanga omurungi kwebuge Iwe munyamani wafakalira ruhanga omufura wamara wayebuga Ekiro kyona notegeka okwo oraita banu nyamafu iwe Orulimi rwawe oti muyogwo bwogi Ebibi nibikukirira ebirungi okubeya nikukushagira okugamba mazima buli kigambo ekyaisa omuntu nikyogonza iwe kalimi kaleega karuwanga aije akwitire kimo akukwate akwiye omwawe akusindule omunsi yabarora abagorogoki babone batine bamushekerere bakwese leba alikwanga kuungira ali ruhanga akesiga aitungalie elingi aitungalie ngu nibwo buhungiro bwe chonkaye ndi nkomu zeituni kuli kugeja omuliro ensinga ya ruhanga ikishakyo mkama nikyonyesiga ebiro byona ndikusima eira iliona arwebye onkoleire Ndiebuga oburungi bwawe omumaisho bawe